Ziditorul vine înălțând de pe pământ pe oameni, chipul cel împărătesc iarăși înnoindu-l. Bucurați-vă împreună cu mine, puterilor de sus înălțați cântare, peretele cel din mijloc al vrajbei s-a stricat, cel așteptat vei se face, împăratul lui Israel Hristos sosește. Să mergem credincioșilor, să întâmpinăm pe ziditorul, cel ce vine pe pământ răsărit din fecioară, să ne luminăm într-o curăție, să strălucim slujim cu fapte bune, cu frică și bucurie să ne gătim, a privi cu ochii miții, cum Hristos frum se face, care ne îndumnezeiește pre noi oamenii, din milostivirea cea mare. Se apropie Hristos, Betleeme, te gătește, Mântuirea neamurilor, iată sfârșit răsare, Împodomește-ți ieslea, pe păstori adună, Cheamă pe magii din Persia, Oștilor celor fără de trupuri, Lui Dumnezeu strigații, Împăratul cel Hristos sosește. Pisma și focul te va mistui pe tine cel fără de minte, cu adevărat amăgitor și clevetitor al legii, că iată Fecioara, precum a zis Isaia, a avut în pe Hristos împăratul, în el culcă, prin care a încetat toți puternicii din seminția lui Iud.